Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր ռադիկային զինատեսակներից խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում կանցկացնի պլանային դիտարկում։ Արցախում պատրաստվում են 25-րդ տարեդարձի միջոցառումներին։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում եւ Շահումյանի շրջանում ավարտվել է հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը։ ԱՄՆ-ն դատապարտում է բռնության միջոցով Հայաստանում քաղաքական փոփոխություններ իրականացնելու փորձերը։ ԼՂՀ հարտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ավտոպարկը համալրվել է նոր հրշեջ մեքենայով։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Հուլիսի 19-ի լույս 20-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 22 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 380 գրակոց, այդ թվում դիպուկահար հրացաններից 45 անգամ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հուլիսի 21-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Մարտակերտի հյուսիսային ուղությամբ։ ԼՂՀ իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների եւ ժողովրդի գերական նպատակն է ուժեղ ժողովրդավարական, սոցիալական եւ իրավական պետություն կառուցելը եւ մեր քաղաքացիների անվտանգության ապահովումը։ Լենտարուին տված հարցազրույցում հայտարարել է ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանը։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է հնարավոր ապրել անորոշության ու մարտական գործողությունների վերսկսման մշտական սպառնալիքի պայմաններում, ԼՂ ղեկավարն ասել է. Բնական է, այն որ ԼՂՀ-ի ճանաչված չէ, բավականին ուժեղ է ազդում հանրապետության եւ նրա քաղաքացիների կյանքի վրա։ Օրինակ չճանաչված պետությունները զրկված են տարբեր երկրների եւ միջազգային կառույցների հետ լիարժեք համագործակցություն զարգացնելու հնարավորությունից, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Նրա խոսքով Ղարաբաղի ժողովրդային ընթացքում ամենամեծ դժվարությունների հանդեպ բարձր դիմադրողականություն է ձեռք բերել։ Պատմականորեն այնպես է ձևավորվել, որ մենք ստիփաց ենք եղել մշտապես պայքարել մեր ազատության, անկախության, պատվի եւ արժանապատվության համար, ապրել եւ զարգանալ աշխարհակաղակական խիստ շրջապատում։ Իսկ դա նշանակում է, որ չճանաչվածությունը մենք ընկալում ենք սոսկ որպես ժամանակավոր դժվարություն, որը պարտադիր պետք է հաղթահարենք։ Գործակալության ընդված հարցազրույցում Բակո Սահակյանը նշել է, որ անհրաժեշտ է վերականգնել որպես լիիրավ կողմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասնակցությամբ բանակցությունների լիարժեք ձևաչափը։ Հարցին արդյոգոյություն ունի Ղարաբաղյան հակամարտության այնպիսի լուծում, որը կբավարարի բոլորին, նախագահ Սահակյանը նշել է, որ այս հարցին պատասխանելուց առաջ անհրաժեշտ է ճշգրտել, թե ինչ է պետք հասկանալ բոլոր ասելով։ Բացի հակամարտության անմիջական մասնակիցներից կարգավորման գործընթացում ներգրավված են նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ու դրա համանախագահ երկրները։ Բոլոր համանախագահող երկրները՝ Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան, ծայրասիճան հստակ ու բազմիցս հայտարարել են, որ հակամարտության կողմերը պետք է իրենք գտնեն լուծումը խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Այսինքն միջնորդ երկրները, իսկ դրանք շատ ազդեցիկ պետություններ են, մտադիր չեն փաթաթել կարգավորման որևէ տարբերակ ըստ իրենց սեփական շահերի, ասել է Բակո Սահակյանը։ Նրա խոսքով լուծումը պետք է ներսում գտնվի։ Հակամարտության կարգավորման ճանապարհին գլխավոր խոչընդոտը հենց Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականությունն է, որի հիմքում ռևանշիզմն է, շեշտել է ԼՂՀ նախագահը։ Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդագրության համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության նախագահի 2011 թվականի դեկտեմբերի 16-ի դատավորների թեկնածուների ցուցակը հաստատելու մասին հրամանագրի առաջին կետով հաստատված ցուցակը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ։ Արցախում պատրաստվում են 25-րդ տարեդարձի միջոցառումներին։ Երեք ազգային ժողովում տեղի է ունեցել ԼՂ հռչակման 25-րդ տարեդարձի տոնակատարության պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում էր հանձնաժողովի համանախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Հանձնաժողովի անդամները տեղեկություններ են ներկայացրել տոնական միջոցառումների ծրագրով նախատեսված աշխատանքների ընթացքի եւ հետագա անելիքների մասին։ Նիստին ամփոփվել են ԼՂ հրճակման 25-րդ տարեդարձին նվիրված տարբերանշանի խորհրդանիշի համար հայտարարված մրցույթի արդյունքները։ Պետական հանձնաժողովի անդամները մտկեր են փոխանակել տոնական միջոցառումների պատշաճ կազմակերպման հարցերով եւ առաջարկություններ ներկայացրել դրանց տեխնիկական ու ֆինանսական ապահովման վերաբերյալ։ Հանդիպման ավարտին Աշոտ Ղուլյանը համապատասխան հանձնարարականներ է տվել հանձնաժողովի անդամներին, միջոցառումների նախապատրաստությունները սահմանված ժամկետներում ավարտին հասցնելու համար։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում ավարտվել է հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Քուսիսային թևում անկը սկսվի սեպտեմբերին։ Անցած աշնանը եւ այս տարվա կառնանը շրջանում ընդհանուր կատարվել է 17538 հեկտար հացատիկի ցանք։ Մայիսի 15-ին Իշխանադոր գյուղում գործում է բերքավակը ժամանակին եւ անկորուս իրականացնելու նպատակով ստեղծված հակարտե հայ օպերատիվ շտաբը շրջակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի գլխավորությամբ։ Տարածքում գործում էին 4-ից 5 հակարտե հային հենակետեր։ Ընձի երրորդ շրջանում արտերում աշխատել են 60-ից ավելի կոմբայներ որոնց մեծ մասը բերվել էր Հարևան Շունիկի մարզից։ Ընդհանուր շրջանում կատարվել է 16240 հեկտար հունց։ Ստացվել է 20884 տոննա բերք, 24.4 ցենտներ հեկտար բերքատվությամբ։ Շրջվարշակազմի աշխատակազմի գլխավոր վարչապետ Լևոն Սիմոնյանը տեղեկացրեց, որ այս տարի աջողվել է խուսափել լրդեղներից։ Իհարկե եղել են փոքր ծավալերներ, սակայն դրանք ցանկատարածներ չեն վնասել։ Բացի Արցախի Բերքավակի շրջանում այս ընթացքում հիմնականում հարավային թևում իրականացվել է նաև անասնակերի կൂട്ടակում։ Գնալով ավելանում է անասնակղխականակը, որն էլ պատճառ է, որ մեծ քանակությամբ անասնակեր կուտակվի։ Հուլիսի 19-ի դրությամբ հավաքվել է 250 հազար հակ խոտ։ Խոտնձի աշխատանքները ստեղծվել են նաև ուստային թևի համայնքներում Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը ավարտվել է նաև Շահումյանի շրջանում։ Լսենք շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Այդ մասին մեզ է զրույցում տեղեկացրեց Շահումյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության եւ հողօգտագործման բաժնի վարիչ Խաչիկ Կալստյանը։ Այս տարի հացահատիկի βέρքահավաքի ցուցանիշները գոհացուցիչ են, չնայած մայիս ամսին տեղացած կարկուտին, որը վնասել էր մշակաբույսերը։ Շրջանում ընդհանուր առմամբ հնձվել է 120 հեկտար հողատարածք, համախառն βέρքը 3222 ցենտներ է, 1 հեկտարի βέρքատվությունը կազմել է 26.4 ցենտներ, նշեց մեր զրուցակիցը։ Հաչիկ Գալստյանը տեղեկացրեց նաև, որ գյուղի գյուղատնտեսության աջակցման հիմնադրամն այս տարի գյուղացուց մթերում է հացահատկի բերքը։ Նա տեղեկացրեց նաև, որ ընթացքի մեջ են պտուղ բանջարեղենի հատապտուղների բերքահավաքը։ Որոշ բնակիչներ սկսել են կարտոֆիլի բերքահավաքը հույս ունենք, որ կարտոֆիլի բերքի ցուցանիշները եւս գոհացուցիչ կլինեն։ Ըստ մեր զրուցակցի, խոստումնալից են մեղրի բերքատվության ցուցանիշները։ Այս պահի դրությամբ բերքատվության ցուցանիշները շատ գոհացուցիչ են։ Եթե այսպես շարունակվի, մեղրի լավ բերք ունենանք՝ ի տարբերություն նախորդ տարվա։ Ամփոփեց մեր զրուցակիցը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ 74 ժամից ավելի է անցել Երևանի խորենացու փողոցում տեղի ունեցած միջադեպից, որտեղ զինված խմբի անդամները ոստիկանության պահակապարեկային ծառայության գնդում պատանդ են պահում մի քանի ոստիկանների։ Բակապարիկային ծառայության փոխանցմամբ ինտենսիվ բանակցությունները ծառայության գնդում գտնվողների հետ շարունակվում են։ Նախորդին նաև տեղեկություններ տարածվել ռուսական Ալֆա ջոկատ վերելու մասին, սակայն Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը կտրականապես երկել է նման տեղեկությունները, նշելով, որ նման բան չի կարող լինել։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը զինված հարձակմամբ զավթելու եւ այնտեղ պատաններ պահելու կապակցությամբ 2016 թվականի հուլիսի 17-ի վաղ առավոտից մինչև այժմ իրականացվող ՀԿԱ վեկճական օպերացիայի շրջանակներում ազատվել է 5 անձ։ Հաղորդագրությունում նաև ասվում է. ներկայումս բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում պահվող մյուս պատաններին ազատ արձակելու, ինչպես նաև արկա իրավիճակին վերջնական խաղաղ հանգուցալուծում տալու նպատակով իրականացվում են ակտիվ գործողություններ, ներառյալ շարունակվում են բանակցային շփումները զինված խմբի անդամների հետ։ ԱՄՆ դատապարտում է բռնության միջոցով Հայաստանում քաղաքական փոփոխություններ իրականացնելու փորձերը եւ երկրի իշխանություններին կոչ անում զսպվածություն ցուցաբերել իրավիճակին լուծում տալու համար։ Մեկնաբանելով Երևանում պահակապարեկային ծառայության գնդի գրավումը, Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Մարկ Թոները։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը կարծում է, որ քաղաքական խնդիրներ լուծելու համար ուժի կիրառումն անընդունելի է, փոփոխությունները պետք է իրականացվեն ժողովրդավարական ճանապարհով։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունները 13 պատերազմ են ապրել։ Երկու երկրների շահերի բախման կետերից մեկն էլ Հայաստանն է։ Ինչ է շահել Հայաստանը ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրացումից եւ ինչով է վտանգավոր մեր երկրի համար այսպես ասած հաշտեցման գործընթացը թեմայի շուրջ Յուլիա Վանյանը զրուցել է քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի հետ։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների կտրուկ սրացումն ու դրան հաջորդած հաշտեցումը չի կարող շրջանցել հայկական շահերը, այլ հարցը թե որքանով են այս երկու երկրները հաշվի նստում հայկական պետությունների շահերի հետ։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիքշան Ազարյանի կարծիքով մեր քաղաքական եւ մեր տնտեսական պոտենցիալը այնքան շատ չէ, որ մենք կարողանանք ազդել նրանց հարաբերությունների վրա, կամ էլ այնքան շատ չէ, որ նրանց հարաբերությունների դրական կամ բացասական ընթացքը որևէ գործոն դառնա Հայաստանի եւ Արցախի հետագա զարգացման վրա։ Ավելի կոպիտ բառերով ասած հաշվի չեն նստում հայկական գործոնի հետ, դա բնական է, նրանց պոտենցիալը եւ ռեսուրսները շատ են, ինչ որ չափով հասկանալի է նման մտածումը Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի իշխանությունների, ինչը իհարկե չի տեղավորվում ռուս-հայկական ռազմավարական դաշնակցության դրամաբանության մեջ, բայց տեղավորվում է Ռուսաստանի աշխարհակաղակական նկատողների եւ նրանց ձգտումների դրամաբանության մեջ։ Ռուսական ուղաթիռի խոցմանը հաջորդած հարաբերությունների լարված շրջանը երկար չտևեց։ Հարցադրմանը թե որքան էր անկեղծ Թուրքիայի ներողությունը եւ հետագայում զարգացումների ինչպիսի ընթացք կարող է այն ունենալ, քաղաքագետը պատասխանեց. Այն խնդիրները, որոնք ուտակվել են երկու պետությունների միջև, բավական շատ են, բազմաբովանդակ են եւ ամենևին չեն համանապակվում ռուսական խոցված ինքնաթիռով։ Այսինքն խոցված ինքնաթիռը ընդամենը հետևանքներն է ուտակված խնդիրների եւ այդ հետևանքի պատճառով կիսաներողությունը թուրքական, որ հնչեցվել է, մեծ հաշվով լուծում է միայն այդ միջադեպի խնդիրը Ռուսաստանի համար, բայց չի լուծում տարաձայնությունները ռուս-թուրքական մերձավոր արևելքում Սիրիայի հարցում, չի լուծում նրանց տարաձայնությունները Սևծովի ավազանում, օրինակ Ղրիմի Հայաստանի հարցում։ Չլուծում է հաստատակցությունները մեր տարածաշրջանում Հարավային Կովկասում, որտեղ թե Ռուսաստանը, թե Թուրքիան բավական լուրջ նպատակներ եւ ազդեցության ոլորտի մեծացման հնարավորություններ տեսնում։ Չի հաղթահարում նրանց հակասությունները տնտեսության, հատկապես էներգետիկ ռեսուրսների վերաբաշխման կամ արևմտքացնելու հարցերում եւ այլն։ Այսինքն ակնհայտ է, որ Պաշտոնական Մոսկվա եւ Անկարայի միջև գոյություն ունի խնդիրների մի մեծ փունջ, որը հաղթահարելու համար չկա ոչ քաղաքական ռեսուրս, ոչ տնտեսական ռեսուրս եւ ոչ էլ էլիտաները այդ երկու պետությունների կարող են իրար հետ պայմանավորվել այս հարցերի շուրջ։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ ԼՂՀ հարտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ավտոպարկը վերջին տարիներին համալրվել է նոր մեքենաներով։ Բացի պետական աջակցությունից ծառայության նյութատեխնիկական բազան թարմացվում է նաև Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների նվիրատվությունների շնորհիվ։ Չնայած ԼՂՀ իշխանությունների աջակցությամբ տարեստարի համալրվում է ծառայության ավտոպարկը, սակայն այն դեռևս հեռու է բավարար լինելուց։ Ուրախալի է, որ այս գործընթացում եւս մեր հայրենակիցները իրենց աջակցությունն են բերում։ Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդարի երկրամասում բնակվող Մարտունու Շորջանից մեր 4 հայրենակիցներ Եղիշե Նասիբյանը, Էրիկ Պետրոսյանը, Սերգեյ Պետրոսյանը եւ Էդուարդ Գրիգորյանը հաճելի անակնկալ մատուցեցին արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության Մարտունու շրջանային փրկարարական բաժնին։ Ինչպես ասաց Սարայության տնօրեն Արթուր Հարությունյանը, նվիրաբերվել է 5 տոննա ջրատարողությամբ ԿԱՄԱԶ մակնիշի բարձր անցանելությամբ հատուկ հրշեջ մեքենա, որի անհրաժեշտությունը խիստ զգացվում էր։ Այս օրերին մեքենայի կարիքը անչափ զգացում էր եւ բերքահավաք հանգորոշ կազմակերպելու համար բնականաբար մեր տեխնիկական պարկը պիտի թարմացվի։ Տաները եկան, տեսան ու զգացին, որ անհրաժեշտությունը կա եւ իրենք էլ անմիջապես ձեռնամուխ եղան ու այս մեքենան մեզ նվերեցին։ Նշենք, որ ապրիլյան հայտնի իրադարձություններից հետո, երբ համայն հայությունը մեկտեղվեց Արցախի Արցախի շուրջ, սա թվով արդեն 8-րդ մեքենան է, որ բարերարների կողմից նվիրաբերվում է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության Արի տուն ծրագրի տասնյակ ներկայացուցիչներ այցելել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զորամասերից մեկը, ցանոթացել զինծառայության ընթացքին հայ զինվորի առօրյային։ Զորամասում նախապես բացազատված ուսումնական կետերում զինծառայողները Արիտուն ծրագրի մասնակիցներին բացատրել են մարտական հերթապահության անցկացում, ներկայացրել զենքերի գործածման կարգը, մանրամասնել զինվորական ծառայության նրբություններն ու իրենց արժեվ դրված խնդիրները։ Զորամասի ակումբում հյուրերն ու զինվորական անձնակազմը դիտել են թատերական ներկայացում, որին հաջորդել են հայրենասիրական երկերի կատարումները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի սենսացիոն հրամանի համաձայն երկրում փոխնախագահի ինստիտուտ է սահմանվում։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծում, որը պետք է ընդունվի համաժողովրդական հանրակրվեի ժամանակ, ասվում է, որ առաջին փոխնախագահին ի թիվս մյուսների նշանակելու է երկրի նախագահը։ Նախագծի համաձայն Ադրբեջանի փոխնախագահ կարող է նշանակվել քվեարկության իրավունք ունեցող բարձրագույն կրթությամբ Ադրբեջանի քաղաքացի, որն այլ պետությունների նկատմամբ պարտավորություններ չունի մարզասերների համար։ Բասկետբոլի տղամարդկանց Հայաստանի մինչև 16 տարեկանների հավաքականը Կիպրոսի մայրաքաղաք Նիկոսիայում ընթացող Եվրոպայի C դիվիզիոնի առաջնությունում անցկացրել է երրորդ հանդիպումը եւ երկու պարտություններից հետո հաղթանակ տարել։ Մրցակիցն Ալբանիայի հավաքականն էր։ Հայ բասկետբոլիստները հաղթել են 57-47 հաշվով։ Ուլիսի 21-ին Հայաստանի հավաքականի մրցակիցը կլինի Ջիբրալթարի թիմը։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է պարզ առանձնահումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հյուսիսարևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 21-ից 25 ցելսիուսը, 33-ից 38 աստիճան՝ տաքություն։